LUCHNOS Mithuon luchnos elaioi cae fengon e caucato hos huper heliu pleon lampei. Anemu de pnoeis surisacees euthus esbeste. Ec deuteru de hapton tis eipen autoe. Fainei luchne, cae siga. Ton asteron to fengos upote e cleipei hoti udeitina entais doxais kai tois lamprois tu biu tu fustai hos anna ktese taitis xena tunkanei